الأجل يئس الفراد من الحياة ملالة أمل فلتمنحيه أمتي بعض الأمل يئس الفراد من الحياة كذا يا فرسي وكاد ما بينه إسرائيل زبط جريها كوي توتيني لكشتكي زابرنو لغا ريبه كذا يا كثير prenosi da se deo Israel tada bio podijelio u tri skupine. Jedna skupina je bila ona koja je volila ribu, iako je bilo zabranjeno. Druga skupina je bila ona koja nije volila, ali nije ni sprečavala ove prve da vode. I treća skupina je bila ona koja nije volila i koja se borila protiv onih drugih koji su volili. Kada je došla kad na Laha žele vada, prve dvije skupine su bile kažnjene, Kazna na njih spala. Zato i one koji su lovili i tako grije činili i nepravdu i na drugu skupinu koja nije lovila, ali nije se borila protiv tog zlajtog šeba i onih koji ga čine.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 Onome uzvišenom koji je sve stvorio, sve održava i kome će se na koncu sve vratiti. Sva vlast u njegovoj se baraka tada ruci. On uzdiže na visoke stepene one koje on hoće, a ponižava one koje on hoće, znajući stanje jednih i drugih. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đelevala. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i petar svih poslanika posla sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj koga slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od upute s kojom ga je poslao Allah Đelevala, to je učinjeno na svoju štetu i Allah uzvišenom nimalo neće time nuditi. Neka dakle, Allah u salam i salavata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegovu česnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. A zatim cijenjena moja braća. Jedan od glavnih problema ili glavni kamen spoticanja na putu buđenja islamske dave i vraćanja ljudi vjere Allaha Đelešanuhu jeste upravo pomućeno stanje kada su u pitanju ljudi koji stoje na čelu muslimana u njihovim državama ili njihovim narodima. Iz razloga što obični svijet u najvećem broju slučajeva ne zna istinu o tim ljudima o njihovom vjerovanju, njihovim životima, njihovom cilju i opredelenju, narod nije u stanju da se ispravno vrati vjere Allaha Đelešanuhu i da ugleda istinu i da bude njen sredbenik i da prepozna batil lažu i da je odbaci da se bori protiv njenih. Međutim, Allah se barek wa ta'ala u svojoj plemeni Marokinzi nam pojasnjava to stanje i objasnjava situacije u kojima će se neminovno pojaviti ljudi koji će se pripisivati umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a ti ljudi će se moći prepoznati po određenim svojstvima, sifatima, određenim radnjama i djelima, onim dakle što će neminovno morati u vanštini pokazati kome oni u stvari pripadaju i ko su oni istinski. Jer Allah se barek tala je obećao da neće ostaviti pomiješane i nerazdvojene mukvine i monafike i mursede kjatere na drugoj strani. Tako je u vrijeme Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam skupina monafika u međusobnom govoru i razgovoru govorili su jedni drugima ako zaista je Muhammed poslanik neka nam kaže ko to od nas vjeruje u njega a ko ne vjeruje pa je na ove riječi njihove Allah se bare kratara objavio u suri Ali Imran 179. ajet u resizila ma kjana Allahu li jedere mu'minina ala ma antum alihi hatta je mizir hadisa mina tajidu Allah neće vjernike sa licemjerima ostaviti da se pomjesanim, već će loše od dobrih zasigurno odvojiti. Allah džega vala neće ostaviti sve pomiješano i da se ne podvoji i ne odvoje oni koji su dobri i čisti od oni koji su prljavi i loši. <clears throat> I tako mi vidimo i u današnjem vremenu kao što je to bio slučaj i u vremenima prije nas da Allah Đelešanu mu davao fitnu, davao iskušenja na raznim prostorima gdje žive muslimani kako bi ukazao na one koji su na istini i na one koji su lažovi. Međutim, nekada ta fitna, to iskušenje od Allaha Đelešanu biva teško muslimanima i često se muslimani pitaju kako je moguće da taj musibet pogodi muslimane među kojima ima i dobri, iako ima i zulumčara i loši. Dok u isto vrijeme pobjedu nose i zulum provode oni koji negiraju Allaha Đelešanuhu i koji se bore protiv njega. Allah Azza wa Jal kaže nesir billah وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا i bojte priskušenja koje sada bude je došlo, neće pogoditi samo zlom čale među vama. Dakle, neće od njega biti pošteđeni oni koji nisu, koji nisu zlom činili. Naprotiv, Allah djele vada kada je pustio kaznu na Beno Israil, zbog grijeha koji su učinili kršeći zabranu lova ribe, kaže Ibn Ketir, prenosi da se Beno Israel tada bio podijelio u tri skupine. Jedna skupina je bila ona koja je lovila ribu, iako je bilo zabranjeno. Druga skupina je bila ona koja nije lovila, ali nije ni sprečavala love prve da love. I treća skupina je bila ona koja nije lovila i koja se borila protiv ovih drugih koji su lovili. Kada je došla kad na Laha Đelevara, prve dvije skupine su bile kažnjene, kazna je na njih spala. Zato dakle, i one koji su lovili i tako grijeh činili i nepravdu i na drugu skupinu koja nije lovila, ali nije se borila protiv tog zlajkog ševa i oni koji ga čine. A spasio je Allah žele šanom u samo treću skupinu, a to je ona koja nije lovila i koja se borila protiv toga, protiv toga ševa. Tako da nije dovoljno samo to da ne budeš ti zulumčar pa da budeš pošteđen kazne kada dođe sa Allaha Želešanu na zovu mučarima. Već je neophodno da budeš onaj koji će se boriti i truditi i učiniti sve od sebe da se taj šer i to zlo i taj grije spriječi i da ne bude on ono što će, što će na zemlji biti se stradom i neredom. <clears throat> Zato cijenjena moja braćo, mi danas vidimo koliko ljudi koji stoje na celu muslimana kao njihovi vođe ili predsjednici država u kojima većinom žive muslimani i tako dalje. Vidimo kako pokazuju svoje lice upravo preko djela koja ispoljavaju. Upravo preko djela koja ispoljavaju. I svima ukazuju vjernicima koji čitaju knjigu Allaha Đelešenhu da su stvari to oni koji su prodali svoj din za nešto što malo vrijedi a to je ono zašto su se oni zatačili sa obe ruke od Dunjaluka, bilo kad da je u pitanju vlast, ili bilo da je u pitanju imetak, ili prosjevi koje upražnjavaju zajedno sa kjaterima, zadovoljni time. Međutim, Allah žele vada kaže o njima, ne se zbila, inna ladina kafaru, yunfikuna amualahum, li jasuddu an sebi lillahi. U istinu oni koji ne vjeruju troše svoje imetke da bi odvratili, odvratili od Allaha i Đelešanuhu puta. Sve se jom fiku neha, pa im kaže Allah i Đelešanuhu. I zasigurno će potrošiti svoje imetke. Zasigurno će potrošiti te svoje imetke. Summa takunu alejhim hasre, a zatim će na njih pasti suga i žalost što su to učinili. Summa yuglebun, zatim će ti biti pobjeđeni. Zatim će ti takvi biti pobjeđeni, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أولي كوي نبيرو ذاتي قولنا كبيتي سبراني جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب da bi ne valjale jedne na druge naslagao, lijemiz Allahu hadise min tajib, da bi Allah Đelešanu odvojio one loše od dobrih, ويجعل الحديث بعده ولا بعد إذا بيون الله يدنا ندرك نتراجع فيرقمه جميعا إذا سبنا قمل الديو فيجعله في جهنم إذا بيسبنا بكر جهنم تبكيو أولئك هم الخاسرون توسو أني كوي تسترادتي توسو أني كوي تسترادتي أولا قولك الله جل شانه تفيما أولا يؤدنا da sam imeta koji ulažu i koji im pomažu današnje tagute od Amerikanaca, Židova i drugih Allahu i Đelešanohu neprijatelja da će taj imeta svih munafika od vlada Saudijske Arabije, Kuvajta i ostalih koji pomažu Allahu i Đelešanohu neprijatelja da će zasigurno taj imeta propasti i oni će to potrošiti i zbog toga će dugo Bol osjećati i tugu na svojim licima i u svojim prstima, ali će tada biti kasno. I oni su ti koji će biti na kraju pobjeđeni. To su oni koji će biti poraženi od strane Allaha Đelešanuhu i njegove vojske i to je ono što ih neminovno čeka. Zatim u svetu mođada kaže Allah Đelevala nesuzila Alem tara ila alladina tawallahu kauman radiba Allahu alaihim kaže zar ne vidiš one koji prijateljuju sa narodom na koga je Allah Želešanu uspustio svoju srđbu. Zar ne vidiš one koji prijateljuju sa narodom na koga se Allah Želešanu uspustio? <clears throat> Mahum minkum. Oni nisu od vas. Oni nisu od vas. Allah Želevala ističe njihovo stanje. Oni nisu od vas ti koji se pripisuju vama o muslimani, ti koji govore da su muslimani, koje će se vidjeti da stanjaju pred kamerama, koji će graditi mesive da bi kazali kako su oni muslimani da steknu vaše povjerenje i podršku, da ih ostali se i dalje da vladaju vama. Oni nisu od vas, kaže Allah, Zašto? Zato što pogledaj ih tako prijateljim sa time, sa onim narodima na koje je Allah žele sam upustio svoju tržbu. La ilaha illallah, koliko je samo ovo stanje jasno. Koliko je ovaj opis Allaha Đelešanuhu jasan kada su u pitanju ti i takvi. Nalehovinkom, oni nisu od vas, to jeste oni nisu od vaše skupine, od vašeg umeta, oni nisu mukmini, wala minhum, a nisu ni od njih, to jest oni nisu ni žirovi ni kršćani. Ali u isto vrijeme nisu ni muslimani nisu ni muslimani. وَيَحْرِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ i lažno se zaklinju وَهُمْ يَعْلَمُونَ i oni to sve to rade, oni to znaju da se lažno zaklinju. To jeste, kada im čuješ zaštetu, kada im čuješ govor, kunu se kako su oni muslimani, kako su oni ti koji se zalažu za islam, bore se za dobro muslimani, tako dalje. Međutim, sve dok im Allah žele vala pa traže, male huminkom, oni nisu od vas. Zatim im kaže Allah žele vala, e adda Allahu lehum adaben šedida. Allah je njima pripremio ili obećao Bogu pažnju innahum ta'ama kanu ya'malun wa ružno je samo ono što oni čine i kako postupaju i takavu imanahum junna oni svoje zakljete uzimaju za zaštitu da se s tim zakljetama štite od ljudi <clears throat> fesadu an kabirillah Pa i obraćaju od Allaha za našanog puta, pa da vam azabu muhin, nije čeka bolna i sramna patnja. Lem tugri anhum en varhu vada avladuhum. A zatim Allah za našanog kaže, neće im nimalo koristiti niti njihovi imeci, kojima se danas održavaju na vlasti i kojima pomažu Allahove nesvjetelji odvraćaju od Allahova puta, Wala evladuhum. Niti će im od koristi biti njihovo potomstvo, njihova djeca. Min Allahi sej'a. To im kod Allaha nimalo džadavara neće koristiti. To im nimalo kod Allaha džadavara neće. Neće biti od koristi. Ulajka shavu nar. Oni će biti stanovnici vatra džahnemke. Um fiha salidun. U njoj će vjetito ostati. Istahvada alejhimu šeitanu. nije je, kaže, šeitan osvojio, njima ovladao, fantahum zikra Allah, pa su zaboravili na Allaha, ulajke hizbu šeitan, to je šeitanova partija, šeitanovi sredbenici. Ala inna hizbe šeitani humul khasirun, a zaista šeitanova partija jeste ona koja će, koja će stradati. Inna ladine yuhadduna Allaha wa rasulahu, ulajke fil adallin, zaista oni koji se suprotstavljaju Allahu Đalešanu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, oni će biti grozno poniženi. Ketab Allah, Allah je zapisao, La agli benne, ene wa rutuli, inna Allahe kavijun aziz. Allah je zapisao, zaista ja i moji poslanici ćemo pobjediti. Zaista ja i moji poslanici ćemo pobjediti, inna Allahe kavijun aziz. Uistinu Allah onaj koji je koji je moćan i onaj koji je silan. Zato cijenja na moja braćo, zato cijenja na moja braćo, stanje jednog mu'mina u odnosu na one koji se suprostavljaju Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. A <clears throat> najsreći od njih jesu oni koji se vrstaće na stranu Allahu i nekretelja i pomažu Allahu i nekretelja protiv ovoga dina i njegovih sredbenika, I jeste upravo ono što Allah žele šanomu govori jednicima kada kaže Nesil bila la teđidu kao me yu'minune billahi wal yawmil ahir. Nećeš naći narod koji vjeruje u Allaha i u sudnji dan. Yuvadduna men hada Allah wa rasule. Da prijateljuje sa onima koji se suprostavljaju Allahu njegovom poslaniku. Wa lau kanu pa makar oni bili a, a da ehum njihovi očevi, ebna ebnaahum, ili njihovi sinovi, evo ao ihvanahum, ili njihova braća, ao aširetahum, ili njihovi rođaci. Ulajke katebe fije kolubihim ul iman. Allah je u njihovim srcima usadio iman. Wa ejadahum bi ruhim. I osnažio ih je ruhom od sebe. ويدخلهم جنات يمشه جنة وجنة جنين تحتها الأنهار خالدين فيها يتبطوي شريعة كتاتي يقويمة جاتي تبرلتي رضي الله عنهم ورضوا عنه قلت زدوا اللهم في الله نما زدوا أولئك حزب الله توي الله وقاتيا إلا إن حزب الله هم المفلحون a Allahu dželle šanehu partija njegova stranka za sigurno za sigurno će uspjeti to jeste biće pobjednička biće pobjednička zato je obaveza nad mu'minima da se ju tekim Allahu dželle šanehu svake da svako onaj ko se suprotstavlja Allahu dželle šanehu njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da svako onaj ko pomaže Allahu dželle šanehu ne pretere ko sa njima prijateljuje ko se ko njih potpomaže na bilo koji način da se od njega odrekne i da da takvog odbaci od sebe jer je to pokazivanje čiste vjere u Allaha Đerlešanu u njegov poslanika sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam i ovo ne smije biti da se vezano za rodinske veze za krvne veze veze po tazdinstvu i tako dalje i tako dalje makar da je u pitanju tvoj otac ili tvoj sin ili tvoj brat kog ti je majka rodila ako se suprotstavi Allahu Đelešanu njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam onda takav gubi pravo na ljubav i prijateljovanje i to je ono sa čime se razdvajaju iskreni robovi Allaha Đelešanu od onih koji su, koji su na laži i smatraju da na takav način mogu prevariti i vjernike i Allaha te baraka ta'ala, a u stvari nikoga drugoga osim sam sebe time ne varaju. Molim Allaha te lešanohu da nas učine oni koji ispravno razumiju dijen Allaha te lešanohu i koji se trude da budu sredbenici istine na svakom mjestu i u svakom vremenu. Amin. Ja, Amin. Amin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد nema sumnje stinje na moje braćo da ovi ljudi ne bi bili tako lako na vlasti nad muslimanima osim što su među muslimanima ili takozvanom islamskom ulemom koja je prihvatila trgovinu i pristala da sa svojim sredstvama brani ove ljude i da ih potpomaže i da svijet ubjeđuje kako su ti ljudi na istini i kako ti ljudi se trude da vlada šerijat Allaha Đelešanohu na zemlji i da vlada red, a ne nered. Zato ćemo vidjeti da su upravo oko tih vladara takvi i vođa muslimana uvijek neki zvanični učenjaci koji su tu da im svojim petama pomognu i da im obezvijede i dane glasove među muslimanima i podršku među muslimanima dok u isto vrijeme dok u isto vrijeme nemaju nijedne fetve koja će muslimanima otkriti istinu i ukazati im kud je pravi put. Tako smo svjedocima da su neki učenjaci donijeli tetve kojima su se suprostavili direktno riječima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam kada je naredio da se sa arabskog poluotoka istela svaki kjafir i da nova kjafirka ne smije na tom tlu stati. Pa su dozvolili da se narodno vlast Saudijske Arabije pomogne sa nevjernicima, amerikancima i drugima kako bi se zaštitili od od znacima navoda okupacije tada tjeg predsjednika Iraka Sadana Huseina. Ova fetva je ono što je opšte poznato i što je bilo vagano između štete i korist. Mi kažemo da Allah Đelevala nije dozvolio da se vjernici pomognu nevjernicima sve dok ima vjernika. I podlogu za ovo nalazimo u riječima Allaha Đele Vala kada kaže na se zbila Ja ayuha alladhina amanu la tattahidu al kafirine awliya min duni mu'minin O vjernici, ne uzimajte kafire za svoje zaštiti, zaštitnike mimo vjernika. Eturidune an taj'alu lillahi alaikum sultana mubina Zar želite da kod Allaha Đalešanuhu donesete jasan dokaz protiv sebe? إن المنافقين في الدرك أسفل في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا zaista će munafici biti na naj nižem stepenu džahannama i ti im nećeš naći onoga ko će im pomoći. Ovo su riječi Allaha Đelevala, kojima opominje vjernike da ne smije uzimati kjatire za svoje zaštitnike dok ima vjernika. U nastavku Allah žele sanhu ukazuje na šta. Za, ako to učinite, želite na takav način donijeti jasan dokaz protiv sebe kod Allaha žele sanhu. Što znači da onaj ko uzme nevjernike za pomagače i zaštitnike, a ima vjernika, ali ih on neće, nego uzima sjađe da se s njima pomogne, takav je donio i jasan dokaz pred Allaha Želešanu protiv sebe. Zato Allah Želešanu u nas pokaže inna munafi hajna ti drke zahtari na nas. U istinu će munafisti na najnižem stepenu ili na dvuđe hanama biti. Što znači da ovdje Allah Đelešanu mu opisuje koga? One koji će prekrčiti ovo, <clears throat> ovu naredbu Allaha Đelešanu. Pa će i pored ovih ajeta jasnih uzeti kjafire za svoje pomagače i zaštitnike, <clears throat> iako ima vjernika. U tom vremenu, Allah Đelevala je dao da vojca muđahida imala dovoljno i broja i snage i ponudila se da brani tu istu Saudijsku Arabiju od sadama ako on krene da napadne Saudiju. Međutim, to se osimo i to nije prihvaćeno, ali je prihvaćen drugi zahtjev da uđu oni koji su i dan danas na tom tlu i sa tih prostora napadaju, napadaju muslimane širom islamskog svijeta čineći tako nered na zemlju i koristeći tlo koje Allah, Allah poslanim sallallahu alaihi wa sallam zabranio, zabranio nevjernicima. Zato im kažemo, ako ste tada izdali tu fetvu, više sadama nema, to je slomeno. Zašto danas nema fetve da je obavezno da muslimani istaraju Allahove neprijatelje i kjakira sa polosoka? Zašto nemate fetve? Zašto nemate fetve? Danas je uzrok nestao, nema više tog uzroka zbog ovo ste izdali prvu fetvu. Dajte drugu fetvu, koja će se složiti sa Koranom i Sunnetom. I koja će biti povodom da muslimani istavljaju kjatire. Ili da ti kjatiri koji su došli kao zaštitnici sami napuste. Ako ste imali povedenje u njih. Međutim, nema vrste toga. I to je dokaz. I to je dokaz koliko su ljudi, koliko se ljudi boje za sebe, svoje porodice, koliko se boje tog ezijeta od strane Allahu i neprijatelja i koliko se boje Allah Žeša. I imate hrabrosti da se izda fetva koja ide u korist tih taguta, a nemate hrabrosti da se ide izda fetva kojom se samo potvrđuju riječi Allaha za i njegov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ne se la al-mu'minuna al-kafirina يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء muminin wa المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس min الله في شيء Neka vjernici ne uzimaju nevjernike za, za svoje zaštitnike mimo vjernika. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ A onaj ko to učini Ko tako postupi pa uzme kjafira za svoje zaštitnike mimo ljevnika, te ne i se li na Allahi ti šeji. Takvoga Allah žele ova neće štititi. Takvoga Allah žele šanuhu neće štititi, neće braniti. To jeste takav kod Allaha nema nikakvog mjesta. Lej se mi na Allahi ti šeji. Nikakvog mjesta, nikakve vrijednosti on kod Allaha žele ova nema. Zato Allah je lešanuhu se obraća Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pa kaže Nesudila Ja ejuhan nabi O vjerovjetnike Hasbuke Allahu wa meni tebaše mine mu'minin Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji se, koji se slijede Allah je dovoljan to pomagač i zaštitnik tebi i onima koji se slijede Subhanallah Zato onaj koji iskreno vjeru Allahe Belešanuhu i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi njemu je dovoljan Allah. Njemu je dovoljan Allah jer zna da je sva snaga kod njega se bare kartala. I da zna da ne može propasti onaj koga Allah žele tenu hustiti. I ne može nikada biti na gubitku. Ali ljudi su zbog stvari koje su poznate Allahu Đelešanu kod njih upali upravo u to stanje da jako često zaborave na pravo Allaha Đelešanu koje ima kod svojih robova i otvrtuju se i okreću drugima mimo Allaha Đelešanu. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je sahih i koga su zabilježili imami Ahmed Averani, imam Tirmidi i Nifidban Bejheki. Kaže, poslije mene biće ili doći će vladari zulumčari. Pa ako god bude u njihovom prisutku i složi se sa njima, u njihovim vlazima, i odbaciraju istine, i pomogne im u njihovoj opresiji, to jeste nasi ili nepravdi, slačenju, onda on nije od mene, ja nisam od njega. On neće doći do mene kod jezera, to jeste jezero spasa na, dan, na, na sudnjem dan, ako god bude u njihovom prisutku i ne složi se sa njima, u njihovim lažima i odbacivanju istine i ne pomogne im u njihovoj opresiji i plaćenju, onda on je od mene i ja sam od njega. I on će doći do mene kod djetera na sudnjem danu. Također kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam o hadisu koje zabilježe imami Ahmed u svojem usnenu. Zaista ja se ne bojim ničega više za moj umet, negoli zalutalih učenjaka. Pa kad se mač digne protiv moga umeta, protiv umeta, protiv moga umeta, neće biti podignut, to jeste neće biti odagnan sve do sudnjeg dana. Sve do sudnjeg dana. I mi zaista vidimo tjenja na moje prčeo da se taj mač podigao protiv umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I mi vidimo koliko je tih učenjaka koji su danas stali u te zulumčare i tagute i pomažu ih i narod ubjeđuju kako su to čuvari Islama i granica Allaha Želešanuhu i tako narod trećava i da dođe do istine. Zbog koje bi se narod okupio oko Kur'ane sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i podigao da sruši sa gudske vlasti i da uspostavi šarijet Allaha Želevala. Kaže imam Kurtubi, u nema je rekla, onaj koji je imam opresivnog vladara, to jeste vladara zulumčara, namaz ne treba biti klanjan iza njega. Ako ne obdani svoje pojašnjenje i razlog zašto je imam kod takvog vladara, ili dok se od toga ne pokaje. Dakle, ovo su riječi u neme koja nam prenosi imam Kurtubi. Da onaj koji imam kod takvog vladara, za njim ne treba klanjati namaz sve dok ne pojasni zbog čega ja on imam kod takvog nasilnika čije, čije zulum i nepravda i nasile a danas slobodno kažemo širki kufr ja sam kao dan i završimo riječima Ibn Taymi Rahim Hula Ustana koji kaže kogod poziva u bidat u novotariju ili poziva u skretanje sa pravog puta. Takav treba biti ubijen, čak i ako se sretvara da se pokajao kako bi zaštitio svoj život i da nije čas. Ovo je isto kao vode šija koji su odeli ljude sa ispravnog puta i isto tako su muslimani ubili Džajlana El Kaderija onda su također ubili El Džade ibn Dirhema i druge koji su dakle pozivali ljude u Novotarije. Koji su pozivali ljude u Novotarije. I ove riječi ibn Taymiye, Rahimullah Teala, ukazuju na šta? Ukazuju na važnost da se suprotstavi umet onima koji pozivaju ljude na kretanje sa pravog puta koji pozivaju ljude u bidati u novotarije, a nema sumnje da je jedna od najvećih novotarija danas, da ljude podučavaš da je ta gut musliman, koji se brine o Allahovoj vjeri, a on u stvari je došao sa zakonom ima Allahova zakona, i on i metak koje je Allah žele ovaj podario svim muslimanima, s njime pomaže da se oporavi najveći salam da našim se Amerika i Židovi. Zar ovo nije ovo tarija? I zar ovo nije ono zbog čega, zbog čega je Rasul sallallahu alaihi wa sallam u svakom trenutku ustao da se, da se takav, da se takav spriječi i da se ukloni sa licu zemljine kugle. Molim Allahe Čezašanhu da nas učini od skupine koja se vraća u svakom vremenu i na svakom mjestu dokazima Korana i Sunneta i u Leme Ahli Sunneta od džemata koja je imala snage i hrabrosti da kaže istinu makar to bilo skupoćeno i koštalo puno. Molim Allahe Čezašanhu da budemo od onih koji će se truditi u obožavanju Allaha Đelešanuhu, u činjenju dobrih djela i u spostavljanju Allaha Đelešanuhu vjere nad sobom i svojom porodicom, a zatim nad onima nad kojima mogu to učiniti. Molim Allaha te barak je tada da nas prije okupi oko Kur'ana i sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Da nam ovaj dino mili u našim srcima, da ga ulepša u našim grudima. Molim vas subhanahu wa ta'ala da nas učini ponosni zbog toga što smo mi sljedenici najboljeg čovjeka koji je ikada hodao zemljenom kugom, kugom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha te barek ta'ala da budemo oni koji će svojim primjerom pokazati da je moguće da danas čovjek živi poput ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i da dosjedno slijedi Kur'an i sunet na ovim prostorima i na drugim prostorima jer sva zemlja je Allahove zemlja šanhu i on je daje u vlasti onome kome on hoće a tako mi Allah je djel davara, nikada je ne bi dao kafirima da su muslimani ispunili šrtove koje mi on te bara se tada postavio. Zato je cijenjena moja braćo, radimo na uspostavi onoga bez čega ne može doći uspostava kad je Allah je zašanohu. Radimo na onome bez čega muslimani ne mogu biti zajednica koja će biti okupljena po jedne riječi i koja će znati svoj cilj i put ka njemu. Molim Allah te baraka ta'ala da oprosti grehe meni vama. Molim da azza wa jel da pomogne muslimane na svakom mjestu. Da im olakša njihovo stanje. Molim Allah te baraka ta'ala da izvede muslimane iz tanica zlom čara i taguta cijelog svijeta. Molim Allah te lešanuhu da im pomogne i da sačuva musibeta u vjeri, musibeta u životima, porodicama i zdravlju. Molim Allah te lešanuhu da pomogne džihad i mudrahe da je širom svijeta da pomogne skupine koje se iskreno bore radi njega te baraka ta'ala, a rezultati njihovi tako mi Allah je u svojom dobro poznati i ono što najnovije kao radosnu vijest sam juče propisao jeste da u toku prošle godine, dakle 2008. objavila su braća da u Afganistanu da je u Afganistanu ubijeno preko 5000 zapadnjačkih vojnika i da je ubijeno preko 7000 murteda, dakle oni koji su otpali od vjera Allaha Đelešanhu i bili njihovi, njihovi pomagači. Molim Allaha Đelevala da braći mugašima podari svaki hajr i da li pomogne svojim vojskama i da nas svaki njihove čakove molim ga subhanahu wa ta'ala da pobedu pokloni njima i da mi budemo svjedoci i mi učestnici te pobede molim Allaha Đelevala da nas poživi kao muslimane usmrti kao muslimane i proživi na sudnjem dan kao muslimane u skupinama njegovih najodabranijih robova, poslanika, vjerovjesnika, šehida i dobrih robova. Amin. Ja vas na vas mi. Podajte Allah. في شدة المحن والصبر ميزان في شدة المحن فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة مسجا من ريح كانوني أو خيمة مسجا من ريح كانوني فأظل أنطرهم طرهم حمم البراكين سارت أمطرهم طرهم حمم البراكين ويذيقهم غضبي غضبي مع الهول ويذيقهم غضبي غضبي مع الهول لن يسكنوا أرضي وأكون في الدنيا لن يسكنوا أرضي وأكون في الدنيا فليسكتوا ذبنا فوق الثرى يجري فليسلكوا دبنا فوق الثرى يجري لن يهدوا أبدا في موطن الطول لن يهدوا أبدا في موطن الطول سنكون بركانا كانا ونكون كالجمر سنكون بركانا كانا ونكون كالجمر يا دولة الكفر أمري عنوجك نعم. الحمر يا دولة أمري عنوجك الحمر لن أرتضي يوما بالذل والقهر لن نرتضي يوما بالذل